Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. godina je 1974. Ari Neve, zastupnik u britanskom parlamentu, jedan od uglednih članova konzervativne stranke, političar sa reputacijom ratnog heroja koji je uspio pobjeći iz njemačkog logora za ratne zarobljenike u zamku Koldic, odlučio je da je vrijeme da njegova stranka dobije novog vođu. Na čelu konzervativne stranke tada je bio Edward Heath, koji je 1970. vodio svoju stranku pobjedu na izborima, ali je četiri godine kasnije konzervativce doveo do dva izborna poraza. Prvo je, nakon niza štrajkova, za kraj veljače 1974. raspisao opće izbore, koje on predstavio kao referendum o tome tko zapravo treba vladati zemljom, sindikati ili vlada. Birači su odgovorili da zemljom neće vladati hit i njegovi konzervativci. Na izborima u veljači laboristi su dobili 301 mjesto u parlamentu, konzervativci 297. Hit je pokušao oformiti koalicijonu vladu s liberalima koji su dobili 14 mjesta u parlamentu, ali mu to nije uspjelo. Laboristi na čelu s Haroldom Wilsonom oformili su manjinsku vladu. U listopadu te 1974. raspisani su novi opći izbori na njima su laboristi opet pobjedili, ali ovoga puta dobili su i većinu u parlamentu. Hit se mnogima činio kao slab stranački vođa. U jednoj godini izgubio je dvoje izbora. Bio je to treći izborni poraz na općim izborima od četiri na kojima se naticao kao vođa stranke. Harry Neve Majstor intriga i čovjek koji je godinama bio u sukobu s hitom odlučio je da konzervativci trebaju dobiti novog vođu i krenuo je u potragu za njim. Prvi izbor Arya Niva bio je Edward Dukan, on je bio član parlamenta od 1956. Bio je dvije godine predsjednik konzervativne stranke, a te 1974. bio je na čelu komiteta 1922. Taj komitet čine svi konzervativni zastupnici u parlamentu koji nisu članovi vlade ili nisu članovi ili glasnogovornici vlade u sjeni. Taj komitet nadgleda izbore za novog čelnika stranke ili smjenu postojećeg. Dukan je na izgled bio idealan kandidat. Njegovi odnosi s Hitom nisu bili najbolji ali Dukan je imao jedan veliki nedostatak. Bio je bankar i njegova reputacija nije baš bila najbolja. Niv je onda potražio novog kandidata i činilo se da ga je našao u Kitu Josefu. Andy Beckett u knjizi Kada su se svjetla pogasila, što se zapravo 70-ih dogodilo u Britaniji, piše. Kit Joseph bio je bivši hitov državni tajnik za zdravlje i socijalno osiguranje, koji je postao glasan kritičar hitovih ekonomskih politika i njegovih posljeratnih prethodnika. Tamnog i drsko zgodan, Joseph je bio intenzivan, briljantan govornik i mislilac. Predstavljao je javno lice antikenzijanskog protržišnog pokreta koji se stvarao na rubovima britanske konzervativne politike – Prije Kita Josefa javno lice tog dijela konzervativne politike bio je Inok Powell, briljantan klasični filolog sa sjajnom vojnom karijerom u drugom svjetskom ratu. Njega su mnogi smatrali idealnim konzervativnim vođom. Ali 1968. Powell je održao govor u kojem je govorio o politici useljavanja u Veliku Britaniju i u tom je govoru citirao proročanstvo iz Vergilijeve Eneide o strašnim ratovima koji slijede te o rijeci Tiber koja će se pjeniti od krvi. Taj ga je govor koštao njegove karijere. Kit Joseph nije predvidio da će politika useljavanja dovesti do građanskog rata i do rijeka zapjenjenih od krvi, ali jedan ga je njegov govor ipak skupo koštao. Devet dana nakon izbora u listopadu 1974. godine kit Joseph održao je govor u Birminghamu, gradu u kojem je šest godina prije Inog Pavel održao svoj govor o rijekama krvi. Što se tada dogodilo, piše Andy Beckett. Ravnoteža našeg stanovništva, naše ljudske zalihe pod prijetnjom su. Samohrani roditelji iz relativno siromašnih klasa sada proizvode trećinu od naših živih porođaja. Upozorio je Joseph sa sličnom zloslutnošću. Eugeničke implikacije toga govora izazvale su golemu galamu u novinama. Joseph je optužen, ne da zagovara čak i sterilizaciju za radničku klasu. Mjesec dana nakon govora, on je čas pokušavao objasniti svoja stajališta, čas se za njih ispričavao. Sve to vrijeme rasla je reputacija njega kao osobe koja ima loše političke prosudbe i intelektualne grčeve. 21. studenoga 1974. on se povukao iz utrke za čelnika stranke. Zbog tog govora Kid Joseph je dobio nadimak ludi redovnik. Harry Neve i njegove pristalice počeli su tražiti novog kandidata koji će zazvati Edwarda Hita i preuzeti mjesto vođe konzervativaca. I dalje su u igri bili samo muškarci. Niv je jednog po jednog konzervativnog člana parlamenta pridobivao za svoj plan, ali trebala mu je osoba koja će izazvati Hita. Najviše obećavao Willie Whitelaw, koji je u hitovoj vladi bio državni tajnik za Sjevernu Irsku, vođa Donjeg doma, to jest član kabineta koji je odgovoran za vođenje vladinih poslova u Donjem domu, te državni tajnik za zapošljavanje ali Whitelaw je odbio njihovu ponudu. I onda se ovaj okrenuo prema osobi iz vodstva konzervativne stranke koju su mnogi smatrali najpametnijom, ali bez izgleda da postane čelnik konzervativaca. Riječ je bila o ženi koja je u vladi u Sjeni imala mjesto zamjenika ministra financija. Andy Beckett ovako opisuje tu osobu. Zamjenici ministra financija u Sjeni bilo je tada 49 godina. Član parlamenta bila je već 16 godina. 14 godina bila je ministrica u vladi ili ministrica u sjeni. Važna javna figura bila je od ranih 70-ih. Brzo je učila, imala je snažno uvjerenja i krajnje osebujan govornički i politički nastup. Probila je svoj put u posliratnoj konzervativnoj stranci i posliratnoj Britaniji, koja je bila krajnje nenaklonjena ambicioznim ženama i političarima koji su imali njezine desničarske stavove. Puno je bolje od pauela i Josefa razumjela vrijednost pragmatičnosti ili strpljenja. Ime te osobe je Margaret Thatcher. Ona je imala sve veći broj pobornika u Westminsteru. Harry Neve smatrao je da bi ona, u nedostatku boljih kandidata, mogla biti dobar izazivač Edwardu Heathu. Bio je to hrabar potez. Margaret Thatcher nije imala briljantnu ministarsku karijeru. U Heathovoj vladi ona je bila tajnik za obrazovanje. Desni konzervativci smatrali su da nije dovoljno učinila kako bi ograničila državnu potrošnju na obrazovni sustav i potaknula rast privatnog obrazovnog sustava. Umjereni konzervativci su pak smatrali da ona nije dovoljno učinila kako bi obrazovanje koje financira država bilo prošireno na još veći broj ljudi. Godine 1971. ona je obustavila dijeljenje besplatnog mlijeka u školama za djecu od 7 do 11 godina. To je priskrbilo nadimak Margaret Kradljivica mlijeka. Tabloid Sun nazvao ju je najnepopularnijom ženom u Britaniji. Ali Niviju je odabrao za hitovog protukandidata i onda je počeo plesti svoje intrige. Mnogi konzervativni zastupnici smatrali su da Thatcher nema šanse i dali su joj glas samo kako bi pokazali hitu da nije nedodirljiv ali kada je u veljači 1975. komitet 1922 izbrojio glasove konzervativnih zastupnika u parlamentu, Thatcher je u prvom krugu glasanja dobila 130 glasova, hit 119. I konzervativna stranka dobila je novog vođu. Tako je počela konzervativna revolucija u Velikoj Britaniji. Te 1974. kada je Nijev odabrao Thatcher za hitovog protukandidata, Nobelova nagrada za ekonomiju dodijeljena je Friedrichu von Hayeku, austrijskom ekonomistu rođenom 1899. u Beču. Hayek koji je 1931. emigrirao u Veliku Britaniju gdje je predavao na London School of Economics, a od 1950. do 1962. predavao na sveučilištu u Chicagu bio je uvjereni protivnik Johna Maynarda Keynesa i države blagostanja i bio je jedan od omiljenih autora Margaret Thatcher. Godine 1944. Hayek je objavio knjigu Put u ropstvo. Bila je to ključna knjiga u političkom razvoju Margaret Thatcher. Ona će ovo napisati o utjecaju koje je to dijelo ostavilo na nju. Nije Hayek birao riječi o monopolističkim tendencijama planiranog društva koje profesionalne skupine i sindikati nužno žele iskoristiti. Svaki zahtjev za sigurnošću, bilo zaposlenja, prihoda ili društvenog položaja, implicira isključivanje onih koji se nalaze izvan te povlaštene skupine i stvorit će potrebu za povlastice koje bi bile protuteža koju bi zahtijevale isključene skupine. Na kraju, u takvoj situaciji svi bi bili na gubitku. Te 1974. kada je Margaret Thatcher odlučila izazvati Edwarda Hita i kad je Friedrich von Hayek dobio Nobelovu nagradu, objavljena je knjiga koja je u predgovoru pisalo. Naši glavni zaključci u vezi s državom sastoji se u tome da je minimalna država ograničena na uske funkcije zaštite od nasilja, krađe, prijevare, nepoštivanja ugovora i sličnog opravdana da svaka država sa širim ovlastima od spomenutih krši prava osoba da ih se ne prisiljava činiti neke stvari, te da je stoga neopravdana. Kao i da je minimalna država pravedna i nadahnjujuća. Dvije važne implikacije rečenog su sljedeće. Država se ne smije poslužiti svojim aparatom prisile da bi primorala jedne građane da pomognu drugima ili da bi ljudima zabranila stanovite aktivnosti za njihovo vlastito dobro ili zaštitu. Knjiga koja je počela ovim predgovorom nosi naslov Anarhija, država i utopija. Njezin pisac je američki filozof Robert Nozick. Timesov knjižni dodatak tu je knjigu objavljenu 1974. uvrstio među 100 najutjecajnijih dijela 20. stoljeća. Margaret Thatcher bila je važna za pokretanje konzervativne revolucije. Friedrich von Hayek bio je ključan u stvaranju takozvane čikaške škole u ekonomiji, koja je konzervativnom pokretu dala ekonomsku doktrinu. Ali Nozik i njegova knjiga dali su filozofsku podlogu libertarijanskom pokretu i stavu da je najbolja država minimalna država govori profesor dr. Žarko Puhovski, stručni redaktor hrvatskog izdanja Anarhije, države i utopije. Dakle, minimalna država je maksimum koji je dopušten. Minimalna država je oznaka za Lokov model, za model takozvane nočobdijske države, države koju Lok jako zgodno pisao, iako je zapravo formulaciju uvijek tekla da jedan njemački socijaldemokrat mnogo kasnije, ali je pogodio Lokovu ideju Ideja je bila sljedeća. Dok mi spavamo, država je budna i nas treba čuvati kao ono čobdija koji ide okolo, viće toliko je sati, čuva nas sve u redu. Kad smo mi budni, država spava, država nam ne treba. Kad sam ja pri sebi, kad sam u posjedu svojih moći, kad se bavim svojim poslom, svojim životom, meni država ne treba. Dakle, država nestaje. Prevedeno na precizne termine, to je značilo država ima u osnovi tri zadaće, uz dodatak koji je jako važan, Lok je prvi koji shvaća državu kao aparat, dakle kao nešto što se može koristiti za razne svrhe. Taj aparat ima tri zadaće. A, osiguravati život i elementarnu sigurnost pripadnika društva. To znači štititi me od fizičkog naselja, od prevare, odnosno ugrožavanja moje slobode. Drugo, stvoriti jednake, to znači ravnopravne uvjete za konkurenciju koje je osnovno društveno, odnosno tržišno načelo, jer se tržište i društvo zapravo podudaraju. I treće, štititi vlasništvo. To je jedina u ovom ne ljudskom aspektu, dakle aspektu koji se odnosi na ljudska prava, pozitivna zaraća države. To je, kaže Nozik, maksimum koji se može dopustiti i tu već vidi poteškoće, pa zato uvodi nešto što bi kao termin djelovalo malo, rekao bih, ružno, ali on to hotmično naglašava, ultraminimalnu državu. Dakle, takvu državicu u kojoj i ovo što je osnovna zadaća države u odnosu na pojedince, dakle zaštita slobode u smislu sigurnosti od ugrožavanja slobode i fizičkog opstanka biva zajamčeno onima koji to hoće platiti. Dakle, ja se mogu kladiti sa svojim životom, to je osnovna ideja, i reći, na primjer, sad sam mladi jak, sad mi ne treba zaštita, mogu se štititi sam. Imam dva brata, sina, oca koji su punoj snazi, nismo ugroženi, imam japanski i koreanski auto koje neće niko ukrasti, pa ne treba mi osiguranje i tako dalje i tako dalje. A onda u nekom trenutku cijenim da više nisam dovoljno jak, ili da su moji sinovi ili braća otišli, ili da imam skuplji auto, ili da su počeli krasti japanski auto, jer oče raste i tako dalje, onda se okrećem nekoj agenciji. Drugim riječima, on doživljava državu kao neku vrst osiguravajućeg zavoda. Robert Nozick rođen je 16. studenog 1938. godine u Brooklynu, u Njujorku. Njegovi roditelji bili su migranti iz Rusije. U mladenačkim danima hodao je ulicama Njurka s meko ukoričenim klasicima filozofije, poput Platonove države. Diplomirao je na sveučilištu Kolumbije u Njurku, 1963. doktorirao je filozofiju na sveučilištu Princeton. Nakon što je dvije godine bio asistent na Princetonu, proveo je još četiri godine na sveučilištu u Harvardu i sveučilištu Rockefeller. Godine 1969. postao je redovni profesor na Harvardu. Dok je bio student, naginjao je prema ljevici, bio je član mladeži socijalističke stranke. Kako je stario, tako je skretao prema desnici. Nozik je umro 2002. godine u Cambridgeu u američkoj saveznoj državi Massachusetts. Nakon njegove smrti, Jane O'Grady je u osmrtnici objavljenoj u dnevniku Guardian ovako opisala Nozika. Uvijek je bio zaljubljen u logičke zagonetke. Imao je vitalnu, uzavrelu inteligenciju, bio je nenadmašan u živoj debati i nikada se nije mogao suzdržati od stvaranja razornih argumenata protiv samoga sebe. Promijenio je način na koji se radila politička filozofija, ne samo kroz ideje, već zato što je na nju primijenio tehnike analitičke filozofije, koristeći protuprimjere i bizarne misaone eksperimente. Kada je bio dječak, Nozik je bio debeljuškast i tjeskoban. Na fakultetu postao je vješt raspravljač. Kasnije će napisati neke od najduhovitijih stranica suvremene filozofije. U anarhiji, državi i utopiji Nozik je u odjeljku Strah i zabrana napisao. Kada bi X dočuo da se Y poskliznuo ispred nečije kuće, slomio ruku i dobio 2000 dolara nakon što je sudskim putem tražio odštetu za tu ozljedu, mogao bi pomisliti baš je Srećković taj Y da mu se to dogodilo. Isplati se slomiti ruku i dobiti 2000 dolara. To sasvim pokriva takvu ozljedu. No ako bi tada netko došao X-u i rekao idući ću ti mjesec možda slomiti ruku a ako to učinim daću ti 2000 dolara odštete, premda možda odlučim da ti je ne slomim, pa ti neću dati ništa. Bili X pomislio kakav je Srećković. Ne bi li umjesto toga hodao svijetom pun zebnje, trzao se na šumove iza leđa, nervozno očekivao da bi ga iznenada mogla snaći bol. Sustav koji bi dopuštao napade pod uvjetom da se žrtvu poslije obešteti, stvorio bi napete ljude, koji bi se bojali napada, prepada i ozljeda. Je li to razlog da se zabrane napadi? Anarhija, država i utopija objavljena je 1974. godine. Godinu dana kasnije ta je knjiga dobila nacionalnu književnu nagradu. Vrlo brzo ta je knjiga došla na glas kao živa i pametna obrana libertarijanstva. Dakle, on život radikalizira kao jednu gigantsku kladionicu u kojoj se naše strategije svode na to da mi u našoj obitelji, u našoj skupini koja tako odlučuje, kako god nas bilo, donosimo racionalne odluke sa iracionalnim dodatkom. Jer mi pokušavamo racionalizirati nešto što, kao što sam glagol racionalizirati kaže, zapravo nije racionalno. Ta pretpostavka racionalnosti koja važi za sve normativne teorije je ovdje naravno naglašena. A negativni kontekst u teorijskom smislu negativni, iako on jako vrednuje tu knjigu, njegove pozicije je da naravno sa Rolsovom teorijom pravednosti koja je zašla objavljena tri godine prije njegove knjige. On sa upravo poštovanje govori o Rosima jedno poglavlje o njemu i otprilike kaže nakon Rolsa možete ili se ponašati sukladno Rolsove teoriji ili morate se jako namučiti da argumentirate zašto niste u njegovom tragu. I on se zapravo čitao toj knjizi trsi pokazati zašto nije na Rolsovu tragu, zašto smatra da Rolsova pozicija koju bismo iz europskog obzora skraćeno mogli nazvati socijaldemokratskom recimo. Dakle, zajemčivanja prava upravo onih koji su worst of, koji su najlošije prošli, njemu ne funkcionira prije svega zato što on prinudu nad slobodom, uključujući taxation, dakle porez ovog tipa porez na dohodak i tako dalje, smatra identičnim prinudnom radu i kaže, ako smo mi, tu se poziva na Hajeka koji je tomu puno pisao, toliko jasno iz političkih, moralnih i drugih razloga govorili da prinudni rat tipa Hitlera, tipa Staljene i tako dalje ne može biti dopušten. Po kojoj logici bi prinudno uzimanje ljudima moglo biti dopušteno? Uvijek imate u zagradi uz uvjet da je njihovo izvorno entitlement, dakle njihovo izvorno ovlaštenje da imaju to što imaju, bilo uskladivo s nekim načelom pravednosti. Godine 1963. kada je Nozik doktorirao filozofiju na Princetonu, John Rawls postao je redovni profesor na sveučilištu Harvard. Tamo će predavati sljedećih skoro 40 godina. Godine 1969. na Harvardu redovni profesor postaće i Nozik. Karijere te dvojice filozofa bit će nerazdvojno povezane. Godine 1971. Rawls je objavio knjigu Teorije pravednosti. U njoj je postavio dva principa pravde. Prvo, svaka osoba treba imati jednako pravo na najširu schemu jednakih osnovnih sloboda, koja je spojiva sa sličnom schemom sloboda za druge. Drugo, društvene i ekonomske nejednakosti trebaju biti uređene tako da je istovremeno a. razumno očekivati da budu svakome od koristi i b. da su povezane s položajima i službama koji su otvoreni za sve. Tri godine nakon teorije pravednosti Nozik će objaviti svoju anarhiju, državu i utopiju. Na neki način cijela ta knjiga je polemika s Rolsom. U jednom od primjera Nozik je iskoristio i lik i dijelo glasovito košarkaša NBA lige. Will Chamberlain bio veliki košarkaš, ali on je bio netko zbog koga se išlo na utakmicu. Kako da danas uzmete, ne znam, Mesija ili, ili Ronalda i tako dalje. I onda je ideja sljedeća, vi plaćate kartu i onda usputno još imate na ulazu neku škrabicu, mislim ogromnu škrabicu, ima puno ljudi, ali recimo tako nešto gdje bacite 25 centi tada, danas bi to bilo, nema pojma, recimo 2 dolara ili 5 dolara, svejedno, za poseban dodatak da vam na utakmici danas jamče Chamberlain. Tu dolazi do onoga što bi se nazvalo sekundarnom preraspodjelom. Jer moralno, ekonomski i politički, ali prije svega moralno, nozi je kao pravom libertarijancu, desnom libertarijancu, ali libertarijancu, iznad svega stalo do toga da ograniči preraspodjelu. On je premudar, predobro informiran, prejasan u stavu da bi vjerovao da se preraspodjela može ukinuti. Jer to bi značilo da imamo naprosto uh, separate islands, dakle odvojene otoke, da ljudi jesu separate, dakle odvojene, ali nisu otoci. To ne ide. Treba minimalizirati preraspodjelu i ako već postoji vezivati uz posebne kvalitete. Dakle, mi ovu preraspodjelu vezujem uz posebnu kvalitetu nekoga koji je Will Chamberlain, koji zabije toliko toliko koševa, ima toliko asistencija, toliko skokova i tako dalje i tako dalje. I to hoćemo vidjeti. I od toga to radi na jedan nevjerojatno elegantan način uspod da dodam. Postoje stari filmovi koji to pokazuju. Za to plaćam. Međutim, sad se pojavljuje ono što bi se reklo socijalna kritika. Mi možemo, dakle, nekoga kao osobu koja posebno vrijedi, posebno vrednovati. Recimo, da ova emisija se može vrednovati sa nekim klikovima, to će uskoro biti vjerojatno moguće praksa, pa se kaže Puhovski dobi toliko klikova i Puhovski dobi toliko toliko novaca nakon nekog vremena. Što je s vama u toj emisiji? Što je s gospođom koja to montira? Što je sa svima u ovom pogonu od portira nadalje, bez kojih te emisije nema? Pretpostavlja se valjda da bih ja dobio novce, onda bi svakom od vas dao nekakav vaš udio po mojoj, recimo, pravednoj procjeni i stvar bi funkcionirala dok je neko od vas e, zadovoljan. Čim je neko od vas nezadovoljan, počne ako sabotiranje, čuju se čudni zvukovi u montaži ili nemam pojma šta se sve može dogoditi, nestane snimka i e, nema emisije. I onda će reći, aha, ti jesi zvezda možda, ali bez nas toga nema. John Rawls u svojoj knjizi Teorija pravednosti piše da pojedinac mora imati najveću moguću slobodu koja treba biti kompatibilna sa slobodom drugih i da bogatstvo mora biti tako raspodijeljeno da bi oni u društvu koji su u najgorem stanju bili što je moguće bliže onima kojima je dobro u tom društvu. To je takozvano maksimin načelo. Ono nastoji maksimizirati dobrobit onih koji žive na minimumu. Rawls inzistira na tome da tu nije riječ o jednakom raspodjeljivanju bogatstva. Prema njemu načelo Maksimin dopušta značajnu nejednakost u društvu. Ono bi trebalo samo one kojima je najgore podići na razinu pristojnog života. Rawls u teoriji pravednosti piše. Sve društvene vrijednosti, sloboda i mogućnost, prihod i bogatstvo i društvene osnove samopoštovanja trebaju biti raspodijeljene jednako. Osim ako je nejednaka raspodjela bilo koje ili svih tih vrijednosti svakome od koristi. Dakle, nepravda su jednostavno nejednakosti koje nisu svakome od koristi. Moguće je, barem teorijski, da ljudi, odričući se nekih od svojih temeljnih sloboda, dobiju dovoljnu naknadu u rezultirajućim društvenim i ekonomskim dobicima. Opće shvaćanje pravde ne ograničava dopuštene vrste nejednakosti. Ono samo zahtjeva da se položaj svakoga poboljša. Nema potrebe da se pretpostavi išta tako drastično kao što je pristajanje na ropski položaj. S ovom zadnjom rečenicom nije se slagao Nozik. Prema njemu svaka je raspodjela jednaka prisili. Nozik u anarhiji državi utopiji piše. Opće mjesto koje ilustrira primjer Bilta Chamberlena sastoji se u tome da ni jedno načelo završnog stanja ili raspodjelnog uzrokovanog načela pravednosti ne može biti trajno ostvareno bez trajnog miješanja u privatni život pojedinca. Svaki bi željeni obrazac s tim načelom bio preobražen u neželjeni, zbog ljudi koji se ponašaju na različite načine, na primjer zbog onih koji razmjenjuju dobre i usluge s drugim ljudima ili daju stvari drugima, stvari na koje prenositelji imaju pravo na temelju željenog obrazca raspodjele. Da bi se obrazac održao, netko se mora ili trajno upletati kako bi ljude spriječio da prenose resurse kako im drago, ili se trajno ili povremeno upletati kako bi nekim ljudima oduzeo resurse koje su drugi iz nekog razloga odlučili na njih prenijeti. Will Chamberlain je zvijezda. Will Chamberlain igla peticu centra. Ja sam razigravač, playmaker. Ne da mu tri lopte za redom. Zašto bi stalno ti dobio 25 centi? Ja radim tap tap s tom loptom okolo, ja moram proći kroz zonski pressing, pojma nemam šta sve ne, prevući tu loptu preko dodati i onda sad ti radiš neko čudo s njom. Dakle, iznimno rijetko postoji čista situacija u kojoj zaista vrednujemo doprinos. Umre, ne znam, Marquez, jedan veliki pisac e, velikih romana. Ali kad samo zamislite koliko je tisuća ljudi bilo pleteno u to da ti romani budu prepisani, tiskani, distribuirani, reklamirani, recenzirani, prevedeni, kritizirani, da bi Markes bio to što jest. I ti ljudi imaju, ono što kaže Cesarić, da bi slap moja kap, dakle moja mala kap pomaže ga tkati, to postoji. I taj koncept E, sekundarne preraspodjele Nozik zapravo ostavlja otvorenim i e, na neki način ga prepušta tomu da se recimo na ovom modelu mi unutar ove emisije dogovorimo kako ćemo raspodjeljivati, recimo emisija ide po mojem imenu ili ide po vašem imenu. Ako ste vi neko tko ugošćuje goste po svojem imenu, ima takva nekakva emisija na vašem programu, onda ide po vašem imenu, a on će reći, ali kad sam ja bio gost, je odziv bio 16% veći nego kad je Štefek bio gost, na tomu ja moram dobiti nekakav dodatak. Tu nastoje poteškoće, jer se hoće, ja bih rekao to možda paradoksalno, postići radikalnu ravnopravnost u slobodi. Ali je sloboda važnija od ravnopravnosti. Nozike onih koji su jasno shvatili taj vječni sukob slobode jednakosti, slobode ravnopravnosti, onda će on uvijek reći in dubio, dakle u slučaju dvojbe, mi smo za slobodu. Na tomu, nemojte raditi emisiju ako vam se ne sviđa, nemojte gostovati emisiju ako vam se ne sviđa, nemojte e, montirati emisiju ako vam se ne sviđa i tu je osnovna poteškoća zbog kojega, recimo tako, uvjetno s lijeve pozicije kritizira. On ne vidi sve konsekvencije, iako mnoge vidi. Činjenice da netko može reći, ok, ja više neću montirati tu emisiju, jer mi se ne sviđa kako me se tretira. Ali ta osoba može ostati bez posla i može doći na rub gladi. Jer on pretpostavlja zajednicu unutar koje je društvo, u kojem nema socijalne skrbi, nema socijalne zaštite, nego mi preživljavamo zahvaljujući svojim kvalitetama. Pritisak na mene da radim, na tomu na koncu počiva liberalni koncept tržišta. je u tomu da sam ja za razliku od feudalizma gdje me batinama tjeraju da radim, ne baš efikasno, mnogo efikasnije natjera na rad tako što znam da ću umriti od gladi ako ne radim. Dakle, ja sam slobodan ne raditi, ja sam slobodan ljenčariti. Imam pravo umriti od gladi skupa sa svojima koje meni vise, recimo sitna dječica i tako dalje. Prema tomu, u toj situaciji je veoma teško dokazivati da se radi o slobodnom izboru. Godine 1987. Margaret Thatcher dala intervju časopisu Woman's Zone. Tamo je rekla ove glasovite riječi. Oni svaljuju svoj problem na društvo. Znate, nema takve stvari kao društvo. Postoje pojedinci, muškarci i žene i postoje obitelji. I nijedna vlada ne može učiniti ništa osim kroz ljude i ljudi moraju prvo brinuti o sebi. Njihova je dužnost da se brinu o sebi i onda da se brinu o svojem susjedu. Ljudi previše imaju na umu svoja prava bez obveza, a nema takve stvari poput prava, a da prije toga ne dođe obveza. Godine 1974. u anarhiji državi utopiji Nozik je prvi ustvrdio da ne postoji društveno tijelo. Tačer je kasnije to samo na drugi način rekla. Ali nema društvenog entiteta s nekim dobrom koji bi pretrpio neku žrtvu radi svog vlastitog dobra. Postoje samo pojedinci, različiti i njihovi pojedinačni životi. Iskoristiti jednog od tih ljudi na dobrobit drugih znači da se njega iskoristilo, a donijelo korist drugima i ništa više. Dogodilo se to da je njemu nešto učinjeno zbog dobrobiti drugih. Tvrdnja o nekakvom općem dobru samo zataškava tu činjenicu. Namjerno. nasupro tomu stoji glasovita formulacija Marksova iz teza Feuerbach Čovjek je ansambl društvenih odnosa. Ja jesam samostalna osoba, ali to što je iz mene nastalo, nije stvar moje volje. To može biti stvar mojih specifičnih visokih ili niskih sposobnosti, mojeg talenta na jednoj strani ili nedostatka talenta na drugoj strani. Ali to što sam ja i sebe učinio, jednim je nezanemarivim dijelom ovisilo o okolini. Dakle, ja jesam netko koga se uzima obzir s obzirom na druge. Mi sad kad govorimo o noziku, Govorimo o Hayeku, govorimo o Friedmanu, govorimo o, o McCannu, govorimo o Dan Uilu, Milleru i ne znam komu sve ne. Kao ljudima koji su u tom krugu intelektualaca stvarali ozračje koje je omogućilo Nozika. To ne znači da su oni zaslužni za njegove teze. Ali bez njih toga ne bi bilo. Imate kod Newtonu finu formulaciju, to što sam vidio dalje od drugih, moguće je bilo zato što sam se popeo na rame velikana iz ranije generacije. Dakle, ja sam došao gore pa sam gledao iznad njih jer su mi oni pripravili posao. Socijalno gledano to je drugo pitanje. On smatra da sam ja u pretpostavkama njegovog sustava odgojen u školi koju su platili moji roditelji. Ja nisam ni kriv ni zaslužan zbog toga što su moji roditelji bili takvi, a ne drugčiji, ali je to nešto što je moja poputbina, s tim sam ja krenuo na put, to je moje nasljeđe. Dakle, nasljeđe nije samo zemlja koju sam naslijedio ili stan ili nekretnine ili novci, nego recimo i to. I zato je jako teško ekstrahirati iz vući pojedinca iz čitave te sredine, a noziku je to važno da bi mogao pojedinca kao individu tretirati kao autonomni moralni subjekt, koji dakle nema dugove osim onih koje plaća obročno s kamatama i tako dalje, dakle financijske, druge dugove ne uzimamo u obzir. I tu nastaje poteškoća. Godine 1515. Sir Thomas More bio je član izaslanstva koje je u Brižu trebalo revidirati trgovački sporazum između Engleske i nizozemskih zemalja. Konferencija je dugo trajala i u predasima za sjedanje izaslanstava Mor je putovao po području današnje Belgije i nizozemske. Za to vrijeme završio je i dijelo po kojem će postati poznat. Objavio ga je 1516. godine u Lovanu. Otok Utopija posredini je širok 200 milja i na tom je mjestu najširi. Najveći dio otoka nije mnogo uži od toga, samo se prema krajevima postupno sužuje. Krajevi, zakrivljeni kao šestarom, čine luk dugačak 500 milja a cijelom otoku daju oblik polumjeseca. Na otoku su smještena 54 prostrana i veličanstvena grada, gotovo jednaka što se tiče jezika, običaja, ustanova, zakona. Najbliži gradovi međusobno su udaljeni 24 milje. S druge strane, nijedan grad nije tako daleko da se iz njega do drugoga grada ne bi moglo pješice stići za jedan dan puta. Stari i iskusni građani, po trojica iz svakoga grada, Svake se godine okupljaju u Amaurotu kako bi vijećali o pitanjima zajedničkim cijelom otoku. Dijelo koje je napisao Thomas More za vrijeme te konferencije nosi naslov Utopija. Riječ je izmislio More, ona je kovanica od riječi Utopos ili ne mjesto. U tom dijelu More opisuje otok na kojemu ljudi žive u gradu državi, u kojem se politika i institucije vode samo prema umu. Ta utopija bila je suprotnost Europi u kojoj je živio mor. Taj humanisti državnik koji će postati kancelar engleskog kralja Henrika VIII glavom će platiti svoja načela. Nije htio prihvatiti Henrika VIII za poglavara engleske crkve i zbog toga mu je Henrik dao odrubiti glavu. Od te 1516. godine utopija je pojam za idealno političko i društveno stanje. Nozik u svom dijelu daje svoj nacrt utopije. Zamislimo neki mogući svijet u kojem bi se živjelo. Taj svijet ne bi morao sadržavati sve trenutačno živuće ljude, a može sadržavati i bića koja nikad nisu živjela. Svako racionalno stvorenje na ovom svijetu koje ste zamislili imat će ista prava zamišljanja mogućeg svijeta za sebe u kojem će živjeti, u kojem svi ostali racionalni stanovnici imaju ista prava zamišljanja i tako dalje, koja vi imate. Ostali stanovnici svijeta koje ste zamislili mogli bi odlučiti ostati u svijetu koji je stvoren za njih ili za koji su oni stvoreni, ili će možda odlučiti otići iz njega i nastaniti se u svijetu vlastite mašte. Odluče li napustiti vaš svijet i živjeti u nekom drugom, vaš svijet ostaje bez njih. Možda ćete i vi odlučiti napustiti vaš zamišljeni svijet, koji je sad bez svojih iseljenika. Taj se proces nastavlja. Svjetovi se stvaraju, ljudi odlaze iz njih, otvaraju nove svijetove i tako dalje. On ima najprije jednu paradoksalnu, potpuno logičnu, ali paradoksalnu formulaciju otprilike ovakvu. Ne postoji utopija koja bi funkcionirala za Chamberlaina, za Wittgensteina, ne znam, za vas, za mene, za Margaret Thatcher ili ne znam više za koga. Dakle, utopije su personalne, osobne. Nije rekao privatne, ali to bi bila konsekvencija. Imamo dakle pluralizam utopije. Nemamo jednu utopiju sa veliko U, nego imamo razne, psihijatri bi rekli, fantazme. Te naše modele slika o poželjnoj budućnosti. Neke formulacije, iako to nije čitao, ali bi sigurno citirao da je čitao, podsjeća na Ernsta Bloha iz drugog konteksta. Ali Ernst Bloch je e, autor koji ima jedan tip govora koji na njemačkom teško prolazi, bio je ne baš podoban za prevod i nije naročito popularan bio u Americi, ni danas, ni onda. Tako da vjerojatno to nije e, vezano s to, ali je slično pokušao tu, e, Bloch bi to zvao konkretnom utopijom, pokazati kao osobnu utopiju, kao utopiju u kojoj nema mjesta za sve nas. Prema tomu ne može biti opće utopija jer je nezamislivo da utopija bude represivna. Dakle, da ja vas natjeram da se ponašate po načelima moje utopije, osim u slučaju, a to se naravno događalo, da utopija postane nekom vrsti vladajuće doktrine, dakle doktrine koja se kao ideologija nameće, onda naravno svi se moraju ponašati u skladu s tim, ali to onda više nije utopija nego ideologija. I sad se vraćam na pitanje. Da, naravno, ta utopija jest okvir unutar kojega se događaju tri veoma interesantne stvari. Nozik na jedan efektan, iako je ratno mnogima ne baš ugodan način, prebacuje anarhiju na desnicu, odnosno desnicu anarhističku poziciju. Do tad se smatralo po sebi jasnim da su anarhisti radikalni ljevičari i da je to ono o čemu treba govoriti kad je o anarhiji riječ. A s druge strane, on smatra opet kao anarhist, u ovom drugom smislu, desno, da je najgore što se događa nešto što on zove paternalističkom agresijom. Dakle, to je država koja se nameće. I onda uvodi utopiju slobodnog pojedinca koji ne živi pod presijom paternalističke agresije, nego se sam brani ili po svojoj strategiji kockarskog ili nekog drugog tipa određuje tko će ga i pod kojim uvjetima braniti, liječiti, školovati i tako dalje. Nozik je svoju knjigu Anarhija, država i utopija počeo rečenicom da pojedinci imaju prava i postoje stvari koje im jedna osoba ili skupina ne smije učiniti, a da ne povrijedi njihova prava. I postavio je pitanje što onda država i njezini dužnosnici uopće mogu činiti. Anarhiju, državu i utopiju Nozik je završio ovim riječima. Sad shvaćamo da je moralno poželjna država jedina moralno legitimna, jedina moralno podnošljiva, ona koja najbolje ostvaruje utopijske težnje nebrojenih sanjara i vizionara. Ona će očuvati sve što možemo zadržati od utopijske tradicije i otvara ostatak te tradicije našim pojedinačnim aspiracijama. Prisjetite se sad pitanja kojim je počelo naše poglavlje. Nije li minimalna država, okvirni sustav za utopiju, nadahnjujuća vizija? I konačno treće, on uvodi utopiju kao, što mi se čini jako važno, jer je bilo neosvješteno liberalne teorije, kao konstrukt unutar kojega se o tržištu može govoriti. Jer liberali su veoma često s pravom kritizirali recimo socijaliste, pogotovo marksiste, tvrdeći da operiraju s jednom ne baš preciznom političkom utopijom, u čemu ima u najmanju ruku puno istine. Ali nikad nisu osvijestili, malo njih je osvijestilo, da liberalizam počiva na utopiji tržišta. Ta ideja da je tržište trka u kojoj svi krećemo isti trenutak i ako sam ja dvije sekunde ispred vas, ja sam toliko bolji, ako je ona pet sekundi ispred mene, ona je toliko bolje. Problem je tomu što mi nikad ne krećemo sa iste startne crte. Vi ste 20 metara ispred mene, ja sam 30 metara ispred nekog drugog starta, jer sam nešto naslijedio, imam neke sposobnosti i tako dalje. Dakle, konačni rezultat nije neposredni rezultat naših sposobnosti, nego jednog puno kompleksnijeg konteksta u kojem se radi o nasljeđu biologijske, psihologijske, intelektualne, materijalne i socijalne e, razine, što treba uzeti u obzir. I zato on kaže, formula koju hoću je sljedeća. Od svakoga kako izabere, svakomu kako bude izabran. To znači, ja ću davati onoliko koliko sam izabrao davati i onima kojima sam izabrao davati. Ja ću dobijati toliko koliko me neko drugi izabere. Dakle, ja držim predavanja ako dođe pet ljudi imat ću, da se uzme Will Chamberlain, pet kuna, ako dođe 500 ljudi imat ću 500 kuna. To ne mora imati neposredne veze s kvalitetom mojeg predavanja. Može imati veze sa time kakav je moj imić, imam li dobru propagandu, imam li dobru dvoranu, svašta je tu igri. Ali to je jednostavno tako. Dakle, meni će biti dano tada i toliko, kada i koliko me izaberu. Pa me hoće kao liječnika, kao profesora, kao snagatora, kao političara. Dakle, vama daju tako kako ste bili zabrani. I to je prihvaćeno općenito. Međutim, ovaj prvi dio od svakoga kako izabere je radikalno proveden baš kod nozika. Jer to znači ja vama dam novce jer hoću da me vi štitite. Ne dajem policiji, nego vama kao privatnoj agenciji. Kažem, ići ću u minimalnu zdravstvenu skrb. Minimalna zdravstvena skrb znači samo kad mi život ugrožen po nozikovom konceptu, konceptu koji počiva na voucherima, moraju me spašavati jedino kad mi život neposredno ugrožen, sve drugo moram platiti. Dakle, od mene po mojem izboru. Robert Nozik se pet ili šest godina bavio isključivo političkom filozofijom kasnije će se on javno odreći nekih ekstremnih libertarijanskih postavki svog dijela. Nozik je bio preznati željen da bi se bavio samo jednim područjem filozofije. Navodno je samo jednom u karijeri sveučilišnog profesora predavao isti predmet dvije godine. Pored anarhije, države i utopije objavio je knjige Filozofska objašnjenja, narav racionalnosti, struktura objektivnog svijeta. Dao je velike doprinose epistemiologiji, teoriji racionalnog izbora, filozofiji uma i etici. Robert Nozick umro je 23. siječnja 2002. godine. Živio je duže nego što su njegovi liječnici očekivali. Kada mu je dijagnosticiran rak želuca, rekli su mu da ima najviše šest mjeseci života. On je poživio još sedam godina nakon te dijagnoze. Anarhija, država i utopija i dan danas je jedno od ključnih dijela političke filozofije 20. stoljeća i to dijelo ima mnoge kritičare. Jedan od njih, Steven Metcalf, za kritiku Nozikovog dijela uzeo je riječi koje je John Maynard Keynes upotrijebio kako bi prikazao knjigu Friedricha von Hayeka Cijene i proizvodnja. Sjajan primjer kako, počevši s greškom, neumoljivi logičar može završiti u neredu. Govori profesor doktor Žarko Puhovski. Prije svega, jednu stvar treba reći s obzirom na kontekst u kojem živimo. Ako išta znači politički neoliberalizam, onda je to pozicija koju je razvijen Neoliberalizam je kod nas postao fraza koja se vrti na trećem programu radije televizije dan i noć u potpuno neprobavljivim konceptima. I tu dolaze neki nedomišljeni ljevičari koji fantaziraju tomu da su neoliberali sve preuzeli, oni sad moraju braniti javni prostor od tih eh, kancerogenih tvorbi koje se zovu neoliberalizam u čemu bi bilo puno istine kad bi bilo ko tih ljudi imao snage intelektualne i sposobnosti reći što se po time misli. Ekonomski to su Chicago Boys, to je jasno, Friedman i društvo. Politički to je nozik. To znači doista reduciranje države. Ali reduciranje države koje polazi s onom glasovitom rečenicom bez koje ne možemo e, razgovarati o noziku na početku predgovora. Ljudi imaju prava. Ta prava možete oduzimati samo tako da ljude oštećujete. Ja se, smatra Nozik, ne mogu praviti da sam stručnjak za ljudska prava. Ja nemam argumentaciju zašto su ona važna. Meni se čini da su ona toliko važna da ništa ne smije biti važnije od toga. I to je nešto što je simpatično, pozitivno libertarijanskoj poziciji. Utoliko bih ja obrnuo stvar u odnosu na ovu zgodnu formulaciju Kaincevu. Meni se čini da on polazi od veoma pozitivne, jasne, pozitivne kad kažem, ne mislim u vrednovanju, nego metodički, veoma jasne i meni čini se veoma razumne pretpostavke da treba štititi prava. I onda, i to je paradoks, logički zaključuju, on je zaista u tomu jako dobar, dolazi do teško održivih konsekvencija. Brian Berry je napisao u recenziji knjige njegove, odnosno prikazu knjige, da je to jedna briljantno napisana knjiga koja zapravo znači da bi desetak posto naših suvremenika trebalo umriti od gladi, bolesti i tako dalje. Ta ideja da ja moram plaćati zaštitu sigurnosti, ne baš života, život je zajamčen recimo, ali sigurnosti bilo kog drugog tipa, je zaista bliža prirodnom stanju nego uređenom društvu. I ja mogu razumjeti zazor od države, ja mogu razumjeti ideju e, minimalne države kako liberali zastupaju. Međutim, ultraminimalna država je doista već na rubu onoga što bi e, Hegel nazvao duhovno životinsko carstvo, dakle tko će koga, a to mislim da moralno gledano nije lako braniti. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Alen Križančić, a u i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.